Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 4, 2007 Itinalagang obispo ng Borongan si Bishop Crispin Varquez. Itinuturing siyang panglabing apat na paring buholano na naordinahang obispo habang pang-anim na obispong itinalaga sa diocese. Ang diocese ng Borongan na pinamumunuan ni Bishop Marquez ay binuo noong 1960 na nahahati sa tatlong riyon at binubuo ng dalawang bikaryato bawat isa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.